ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli radio tinglovchi birodarlar jundulla ovozi ramazon oyiga bag'ishlangan saharlik dasturini taqdim etadi juda ko'p fazilatga boy sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglabon xursand bo'lgaymiz sahardan radio buraymiz allohdan rahmat so'raymiz biz uchun boshlanar dastur tinglabon xursand bo'lgaymiz ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy uyqumuz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz uyqimiz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz ramazon barakali oy juda ko'p رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldi. Ramazon barakali oy juda ko'p фазилатка бой энди навбатны жумадан жумагача дастурига беребиз мархамат وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواقي تكتساحا бүтүн махлукоту мавжудотну бул калимасы менен яратып фақат одамнигина өз қоли билан яратып мукаррам қилган Аллоҳ субҳанаҳу ва таолога чексиз туганмас ҳамду санолар бўлсин. Қиёмат кунининг илк шафоатчиси Жанобimiz Расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва у кишининг аҳли оиласига салоту саломлар bo'lsin. darhaqiqat buyuk Alloh yahudu nasorolarning va boshqa kofir va mushriklarning Robbisidir. Shular orasidan bizni ajratib, mu'min musulmon qilgan Alloh azza va jallaga o'zi bilganicha shukrlar va maqtovlar bo'lsin. Insu jinga rahmat qilib yuborilgan hamda ota-onamiz hatto o'zimizdan ham suyukli bo'lgan Muhammad alayhissalom va u kishining ashobi ikromlariga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizning ovozimizni tinglayotgan aziz aka-uka, opa-singillar. Orziqib kutilgan kun, kunlarning ulug'i, oylarning sayyidi muborak Ramazonda g'oyibona uchrashib turganimizdan biz g'oyatda xursandmiz. Buning uchun Robbimizga yana bir bor hamdlar aytamiz. Assalomu alaykum. жумадан жумагача дастурубузду радио ва интернет orqali тиңлайдиган диндош биродарлар орзугу kutilgan Ramazon оюни ham mana yarmi ortda qolibdi qur'on nozil bo'lgan ushbu oyni g'animat bilib qur'on tilovati va boshqa ibodatlarni ko'paytirishlikka shoshilaylik ha hurmatli tinglovchilar qur'oni karim shu oyda nozil bo'lgan uning ilk kalimasi ham iqro ya'ni o'qi deb boshlangan. Bu sura bilan Alloh taolo o'zining habibini Jaziratul Arabdan chiqqanini ham bildirib o'tdi. Qur'on shifo va rahmatdir. Uning har bir oyati, har bir harfi uchun ajr va savoblari cheksiz ekanligini eslatib qo'yishlikni lozim topdik. To'g'ri aytasiz aka. Eslatish mu'minlarga foydadir. Shu munosabat bilan men ham bir narsani eslatmoqchiman. Ramazon oyi oxirlamoqda sanoqli kunlardan keyin oxirgi 10 kunligini kutib olamiz o'sha 10 kunlikda biz uchun bir kecha borki u ming kechadan afzaldir ana o'sha ulug' kechani oxirgi 10 kunlikning tog' kunlarida izlaymiz payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallamning odatlari doimo fazilatli ishlarga shoshish va ummatni unga targ'ib qilishdir Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам bir ишке targib кылсалар, o'zlari bu ishda o'rnak bo'lardilar. Oyisha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kunlikda boshqasida misli ko'rinmagan darajada ibodatlarga tirishar edilar. Imom Muslim rivoyati. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kechalarning hammasida namoz Qur'on tilovati, Allohning zikri va itikof kabi turli xil ibodatlar bilan bidor bo'lardilar. O'zlarigina bidor bo'lmasdan qo'l ostidagilarni ham bunga buyurar edilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kimki Qadr kechasida iymon bilan va savob umidida bidor bo'lsa, uning avvalda qilgan gunohlari kechiriladi. Muttafaqun alayh. Siz azizlarni bugun quvonchli xabarlar va Hayajonli voqealar bilan qalblaringizni xushnud etamiz. inshaalloh qolaversa navbatdagi shahidlarimizni ham bildirib o'tamiz. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzular النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Afg'onistondan eng oxirgi xabar. депутаттардан а o'sha askar olib kelganda milliy urdug'ga сразу keyingi vertolyotni o'zida ortib olib ketgan keyin bular fursatli damlarda tutgan ro'zalarimizni himoya qilishimiz va boshqalarning aybini qidirishdan avval o'zimizning aybimiz bilan kurashishni o'rganishimiz lozim birodarimiz xitoydan salom yo'llamoqda jannat etib jannat uchun jihad qilganlarga salom مظلوم امت احزار غا جهادınız بولdu aram sayyohnislar bitiklarida aslida esa o'sha o'sha qadimgi mushrikligida qolgan o'zlari singari kofir Rim imperiyasi sababdir muhojirlar oqimidan bu yo'lga o'zi yetish qiyin shu bu yo'lga yetisha olmagan odamlarni qilayotgan bu nimalarida bu shuning uchun aytaman qo'llaridan kelmasa sizlar og'zinglarni sifatlari ham davom etadi. Akbar va муржиялар сыфатлары хам давам этады муржиялар insonni kofir bo'lishda qalbda halol sanashlikni shart qiladilar. Shayx Abu Muxtodning bizga qilgan nasihatlariga quloq tutsak. Nahnu asharna ila huna ila ard Khurasan. Limad? Biz mana shu Xuroson yerlariga ishora qilyapmiz. Nima uchun? shuningdek jahon Mushriklar qo'lida yoqib, chavaqlab shahid qilingan musulmonlarni qasdini olish uchun yetib kelishdi. Og'ir va yengil qurollarning bari jangga shay holatda inshaalloh. jahon va mintaqa xabarlari عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد энди этиборлариңизге афғонистондан келген мухим хабарларга каратабыз лугардаги қомондонимиз абдумалик ака билан телефон орқали маълумот олдик охирги амалиётда жамоатимиздан yana ikki birodarimiz shahodat topdilar assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisiz alhamdulillah manje yaxshimi charchama как yaxshimi hammasi alhamdulillah mana birodarlarni salomlari ham bor maslama ham salom aytyapti алейкум ассалам рахматулла кечеги эле бир немесин айтпаса жакшы болорду кече ошо эртелеп сахарлыйны кылып нме акилке эле кеткен битте жардамчы менен хоп ikkita bizadan bo'lgan bittasi safiyullo bittasi muhammad ayub bale bale eshityapsizmi кеген eshityapman gapiravering кийин keyin o'sha saharlikdan keyin borib o'sha кылып nima qilib yaqindan borib otiladigan nimasi bo'lganda bilan бале саясатка көтөрүп кулачтыктан тайтты бирдан кийин анда канакадыр битте самолет деп эми вертолет келип калды биринчи чвортту көтөрдү кийин кетиден yana чвортта келди максат немеле бүлө борген жакын yaqin borgan атрофларга ташаган да ташап кийин максат немеде калып кетишкен чыгыш немеси имкони болмаган шу менен бир марта гаплашып муобарада шу менен otishma bo'lgan nimalardan sakkizta o'lgan bitta zaxmiy bo'lgan муртазалардан а o'sha askar olib kelganda milliy urdu bo'lgan сразу keyingi vertolyotni алып ortib olib ketgan keyin bular ошол жерде шаид yerda болгон bo'lgan bo'lgan yana шаид болгон кийин bo'lgan keyin захмий болуп жаткан кийин ал keyin алдыга келгенде kelganda yonida болгон bo'lgan менен bilan акбар akbar deb otib nima кийин keyin кылышкан уни uni ham shu hozircha shu inshaalloh yana калар азыр hozir endi endi атты nima аскер алып келген кечигинде анчымынча улар немеге канака амилиятка барышкан болгон канака амилият кылышмакчы болгон дейм а болуп жакын жакын эле кеп бөлүнгөнде сакыйлатып атышмакчы сакыйлатмакчы болганбы жок иши жакында урунмокчу болгон да otishmoqchi отушмокчу болушкан нече киши болгон хаммасы үч киши болгон бирде ансар эки бизодон көз ойной болгон ketgan narsa nima кеткен нема кылып кеткен беле болады жакшы жакшы алла ыраазы болсун эми ушунака көз аркасында эле дуа кыласыңар иншалла алла кабыл кылсын шаһитлерди майла иншалла балдарга айтайык неме болушпасын балки чок калмасын иншалла жолумуз шунакаку nimamiz yo'q inshaalloh bilasizu марба калай марбан жакшымы жакшы хаммасы машалла мына ансамблер кетип калышты бир алып сөйлөшмөкчү жакшы жакшы хаммасы салам айтайык биздин абызда хаммаларга жакшы иншалла силер салам айтып дуа кыласыздар иншалла рамазанда иншалла майла иншалла ифторды дуа кылып иншалла алла таала болот алла болот жакшы жазакалла хайыр алейкум ассалам жумадан жумагача дастурубуз давом этеді енді хафта давомында жүндүллох овозы радиоюбузда коюлган кечки дастурларны ёдумузга түшүрүш үчүн хафтаномамызга өтөлүк жума устаздар дарс кылдылар илим аманат билип бизлерге жеткезилер وسبح بالعشي кылып устаздар дарс кылып kecha va kunduzda ollohni poklang ollohga tasbeh ayting degan buyruq keldi inson uzoq vaqtdan beri bir ne'matni ollohdan kutsa olloh subhanahu va taolo shu ne'matni bersa inson bu ne'mat bilan ovora bo'lib ketmasdan ne'matni bergan zot bilan ovora bo'lishligi kerak ekanligiga dalolat qiladi inson juda uzoq vaqtlar bir ne'matni kutsa haqiqatda olloh bu ne'matni berishligidan ilgari qalbi olloh bilan bo'lar edi ammo bu ne'mat muhayyo bo'lgandan keyin endi butun umrini ne'mat bilan o'tkazib ne'matning egasini esdan chiqarib qo'yadi birodarlar alloh subhanahu va taolo bu yerda ham ne'matni berdi va odamlar bilan gapirishlik holatini yo'q qilib qo'ydida faqat ollohni o'zi bilan gaplashadigan holatni paydo qilib qo'ydi shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar биз амирлигин даба кылышым эмес өзүкү качанкы түрү эркибизде көргөнбүз лекин ушу кабулда болгон буродарлар биледики ушу имарат убактыда ушу иклим таксимленген ушу собык шорабийден келедигенлер амир момин менге өзү вазифет бергендики сен шуларга жооп бересиң араб буродарларны араб өлкөлөрдөн келсе шайх усону түркистондан келген болсо абу мухаммад pokistondan kelgan bo'lsa palonchi shunaqa qilib bo'lib berilgan Şunu asosida biz hozirgacha nima qilib kelyapmiz chunki bu mansuh bo'lgan emas ya'ni buni qaytarib olmaymiz o'sha livo masalasida ham aytib berganman misol Amir amirul o'zbekiston islomiy harakatiga butun muhojirlarni bog'lab bergan odamlar aytyapti qo'mondonga deyilyapti faqat yo o'zbekiston islomiy harakati qo'mondon degan o'zbekiston islomiy harakati Şunu uchun livonni ham asosiy vorisi mana shu harakat lekin o'z burasini biz davo qilmaymiz yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli shariat har bir mu'min kishiga mushriklarni yoki kofirlarni hidoyatga chaqirishga targ'ib qilishni buyuradi jumladan rasululloh sallallohu alayhi va sallam ali radhiyallohu anhu ga shunday dedi "La an yahdiyallohu bika رجلا wahid خير laka min همر النعم ey ali alloh subhanahu va taolo sen sabab bir kishini hidoyat qilmoqligi qizil hayvonlardan ya'ni qizil tuyalardan ham yaxshiroqdir va hatto hozir ham bir martagina bu gaplar menga uydirmadir va mening aybim yo'q deng men sizni qutqarib qolishga harakat qilaman deganida ustozning g'azabi kelib sen o'zimga nisbatan yolg'onni ishlatish bilan amallarim habata bo'lib ketishini istaysanmi agar shunday qiladigan bo'lsam ziyonga uchrab amallarim zoyi bo'ladi-ku. Yo'q, men inqilobda ishtirok etganman. Shunday ekan, meni nima qilsangiz qilaveringlar, deydi va osib yuboriladi. Endi Bir vaqt yorug' bo'lib ketdi-yu, biz hali bu tog'ga ham barobar bo'lgan yo'qmi haligacha. Shu tog'ga barobar bo'lganda shunday qarasak, bir katta bir bulut kelib haligi dashtdagi dushman bor, shuni o'rab oldi, dushmanni o'rab oldi. Shunda bir Shayx Abbos degan birodar араб биродарлардын биз менен бирге ушу киши ушундай карап туруп айттыки биродарлар тез из чыгыңлар алланын нусраты келди душанба g'aflat uyqusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon shuningdek rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu hozirgi kunda guruhlar ko'payishligi yoyingi jamoatlar ko'payishligi, yoyingi jang maydonlari ko'payishligida qayerlarda turishlik, kimlar bilan bo'lishlikni bashorat berganliklari, xabarini berganliklarini ko'radigan bo'lsak, Burayda roziyallohu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, u kishi aytardilarki, juda ko'p guruhlar bo'ladi. Sizlar Xuroson guruhida bo'linglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. sahobalarga aytyaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlariga aytyaptilarki, Xuroson guruhida bo'linglar deyaptilar. So'ngra Marif shahriga tushinglar, chunki uni Zulqarnayn qurgandir va unga barakat so'rab duo qilgandir va uni ahliga yomonlik zarar bera olmaydi deydilar. Shuningdek, qad ja'at min qibali Xurosan fa'tuha fa inna fiha khalifatullohi al-mahdi seyşembe Unutmazlar seni hatırda ul feymanların bordur Geçük zayi bulur behat to'kilgan qonlaring bordur Toshkent shahar fuqarolari va qariyalari ibodat va namozdan ko'ra mudofaachilariga qo'ldan kelgancha yordam berish afzalroq savob deb mujohidlarga, g'ozilarga suv, oziq-ovqat tashib turdilar. Qo'qon xoni lashkar boshchisi Alimqul toshkent ahli fuqarolarining ko'rsatgan g'ayrat shijoat va qahramonliklarini va xursandchiligini izhor qilib bir tomchi qon qolguncha dushmanga qarshi kurashishga da'vat etdi deb Muhammad Solih Toshkandi degan bir tarixchi bo'lgan ekanlar shu kishi yozib qoldirdilar. Xonlik xalqi urushni davom ettirishni talab etayotgan bir paytda kofirlarga tovon kontributsiya to'lashdan ko'ra bir tomchi qon qolguncha kurashish afzalroq deb Usmonbek Qo'qon xonining yana bir lashkar boshchisi o'z chiqishlarida, xalq oldiga chiqishlarida shunday degan ekan. Chorshanba. Osmonu yer barcha olam Allohniki. Dunyo va oxiratda huzur halovati yashash uchun lozim bo'lgan amallardan bizni ogoh etadi. Islomiyat butun insonlarning, hatto har bir jonli mavjudotning haqlarini tan oladi. Ijtimoiy masalalardagi mavjud muammolarning adolatli yechimini islom allaqachon ko'rsatgandir. Men bir jamiyat jamiyatshunos sifatida islomdagi zakot va haj vazifalarining mohiyatan buyukligi va mukammalligiga hayron qoldim. Alloh subhanahu va taolo o'z lutfi ila badavlat qilgan kishilarning mollaridan ma'lum bir qismini faqirlarga ulashishi zakot hamda boy kambag'al, amaldor ma'mur, katta kichik, askar ishchi Xullas, barcha musulmonlar bir yerda to'planib Alloh taologa ibodat qilishlari va bir-birlari bilan tanishishlari, jamoat namozi va haj singari hodisalar bugun ijtimoiy ilmlar erishmoqchi bo'layotgan yuksak g'oyalarga islom dini allaqachonlar erishib bo'lganini ko'rsatadi. payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli insonning dunyoga kelishi qachon bu dunyoga kelib qachon vafot etishi tug'ilgan insonning shakli shamoyillari go'zalligi xunukligi mana shu kabi ishlar barchasi birinchi doirada amalga oshiriladi bu jarayon va hodisotlarda mutlaqo insondan ixtiyori yo'q shuning uchun qiyomat kuni bu doiradan inson javob bermaydi bu ziddiyatlar asridir. Zotan bir adib yoki jurnalist bugun islomdagi qahramon mujohidlardan birining yoki islomdagi mujaddidlardan birining hayot tarzini maqtab biror maqola yozadi. Keyin o'sha maqolaning siyohi qurib bitmasdan oldin aynan o'shani yozgan qalami bilan qandaydir siyosiy manfaat, iqtisodiy foydani deb begonalarning biror bir ishlarini yoki xalq xoinlaridan birini maqtab maqola yozadi. Ya'ni yosh-yosh bolalarni ham sirf faqat shu jihadga niyat qilgan. Yo mujohidni tanib qo'ygan. Yo mujohidni hamsoyasi bo'lib qolgan, bir salom alaykum qilib qo'ygan. ana shunday ham ushlab olib kelib tiqdida ana fikr qiling arabiston suudiyaday joyda ba'zi birodarlar qaytardi o'ttiz o'ttiz besh ming kishi bor deb lekin shu o'ndan o'n besh mingga bu aniq bu ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy muborak ramazon oyida atrofga bir nazar tashlaymiz alloh taolo bu oyni bizga gunohlardan poklanib olishimiz uchun imkoniyat qilib bergan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda ko'pgina birodarlarimizning holatiga nazar tashlab, samarasiz tortishuvlar, zardayu do'q urushlarga to'la bahs munozaralarni ko'rib hayratga tushamiz. Sahardan to iftorga qadar atrofni aylanib birodarlarni ziyorat qilay deysiz-u, g'iybatga to'la gashtaklarni ko'rib, hech kimsa bo'lmagan panaroq joyga o'tib olgingiz keladi. Ajabo, Acaba keladigan hisobot oniga tayyorgarligimiz bo'lmasa da, birovlarning xato kamchiliklari bilan shug'ullanishga o'ch bo'lib qolganmiz. Atrofdagi birodarlarimizning Alloh yo'lda qilayotgan ko'pgina xayrli amallari ko'zimizga ko'rinmaydi-da, birgina qilgan xatosi yalt etib ko'zimizga tashlanadi. 30 kun mobaynida Alloh uchun haromdan tiyishimiz kerak bo'lgan tilimizni keng dalaga o'tlagan yugurgan qo'ydek qo'yib yuboramiz u har zamonda jannatga kirishdan so'z ochib qo'yamiz. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim yolg'onni unga amal qilishni va jaholat baqir chaqirini tark qilmasa yemak ichmakni tark qilishining Allohga hech qanday hojati yo'q имом бухориy rivoyati ro'zador kishi har qachon ko'ngli biror ma'siyatga rag'bat qilganida o'zining ro'zador ekanini esga oladi va ma'siyatdan tiyiladi shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ro'zador kishi u bilan urushmoqchi yoki so'kishmoqchi bo'lgan odamga javoban men ro'zadorman deb aytishiga buyurdilar Bu билан розодор киши сөкүш ва haqoratli so'zlarni aytishdan tiyilishi, o'ziga o'zi розодор ekanligini eslatishi ва shuning natijasida сөкүшкө сөкүш билан javob qaytarmasligi lozimligiga ogohlantirdilar. абу сулайман ад doroni aytadi: nafs och va tashna bo'lganda qalb tozalanib muloyimlashadi Nafs to'ygach, qalb ko'zi bekiladi. Lekin negadir biz och va tashna bo'lsak-da, qalbimiz yumshash o'rniga qotib bormoqda. Bu oyda shaytonlarning zanjirband bo'lganiga iymon keltirsak-da, shaytonning zanjirband bo'lishidan bizda hech qanday o'zgarish hosil bo'lmayotganligini ko'ramiz. 30 kun qiynalib roza ibodatini ado etdik desak-u, oxiratda oladigan mukofotimiz faqatgina ochlik va tashnalik bo'lsa alam qilmaydimi? Rayon darvozasidan kirishimiz uchun tutgan rozalarimizni himoya qilishimiz кылышыбыз ва башкаларнын айбын кыдырыштан аввал өзүбүздүн айбыбыз менен күрөшүшнү үйрөнүшүбүз лазым Şu orunda Allah Taala'nın bizge bergen nimetleri kançalar büyük ekeni ve köp kimseler bu ne'matlardan mahrum ekeni haqida ham bir fikr yuritaylik. Ayni kunlarda Биз Allohning фарзларын бажарып yurgan бир пайтта turli ресторан, кафеларда ачыкчасыга Аллахка асый bo'layotgan кимселер хам жок эмес. Хаттоки маст алас көчөлөрдө дайдуучу бадбахтлар хам жүдө көп. Шундай экен, Аллах Таала бизни o'shalar катарда кылып qo'ymaganiga шүкүр кылып, u zotga хамдлар айтайлык ва дуалар кылайлык. Эй Parvardigoro, bizlarni diningda faqih qilgin, shariatning sirlarini bilishga ilhomlantirgin, din va dunyo ishlarimizni o'zing isloq qilgin. Bizlarni ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat aylagin. Amellaring ixlos bilan bezagin, sen bilan birga kiroman kotibin. Buyuk ishlarga nafsingni tezlagin. Bu dunyoga harislar tikladilar shohsaroy, saroylarga intilib, oxiratga borar joy, nokaslarni g'ashlatib kirib keldi ulug' oy, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Benamoz aroq ichib, huzur qilsa nos bilan, ko'rishganda so'rashmang, bu kabi iflos bilan har kuningiz o'tkazib, qalb to'la ixlos bilan ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Ushbu oyga kerakmas turli bezak naqshlar, kiyim-kechak rang-barang taqinchoqni taqishlar dilingizda qachondir bo'lgan bo'lsa fahshlar, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Endi o'lik jasadlar din yo'linda ishlasin, yaxshi bo'lar har odam saqlasa andishasin, qo'ldan olib sindiring aroq xorning shishasin. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Ibodatda har mahal niyatni o'nglab oling, lag'vlarni kamaytib, o'rniga hikmat soling, tunlari qoyyum bo'lib, kunduzlari och qoling. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Bu kungacha qanchalar ketdi yurak dog'lanib, g'amga to'la bu yurak qolsa koshki chog'lanib, dunyoni ortga tashlab, yaratganga bog'lanib, ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Bu oyda g'amga sho'ng'ib, kuyar nafsi yomonlar, yomonlar ko'paydilar, o'tib qancha zamonlar, fasod sevar bandalar qochsa gunoh tomonlar. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Vidolashing endi bas, gunohu isyon bilan o'rtoqlashib yurmangiz, iymon yakson bilan jahannamdan saqlaning xayr va ihson bilan. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Mayli qalbi kasallar sizni qadr etmasin, barokatli bu oyning farqiga ham yetmasin. Bu fursatni qadrlang, shundoq o'tib ketmasin. Ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling. Bu fursatki barobar biling shohu gadoga javob bering saharlar taralgan u sadoga qo'lni ochib yolvorib duo qilib xudoga ushbu oyda gunohdan poklanishga intiling amallaring ixlos bilan bezagin sen bilan birga kiroman kotibin buyuk ishlarga nafsingni tezlagin g'aflatda qolmagin ummat g'amidin Internet орқали Xitoydagi Uyg'ur birodarlarimiz salom yo'llab, hatto ovozini ham jo'natibdilar.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 siz va bizlarning tutan rozumuzunu ва салих emellerimizi kabul kılsın. Peygamberimiz саллаллаху алейхи ve sellem Men sâme Ramazâne îmânen ve ihtisâben gufre lehu mâ teqaddeme min zenbih. Kim ki Ramazan'da imanen ve Allah subhanahu ve teâlâ'dan ecir, sevap ümit kılıp roza tutsa, onun ilgirki günahları mağfiret kılınır degene dek Allah subhanahu ve teâlâ sizleri ve bizlerinin rozumuzu kabul kılıp günahlarımızı mağfiret kılsın розадарлар киридиган райжан деген дарбазадан киришке муваффак кылсын амин азиз мужахид бирадарлар бүтүн дүйнө куфр ширик фасадка толгон бул күндөрдө сиздер дүйнө лаззаттерге алданбай ширин жалдырыңызды аллахка сатып аллах жолунда жихад кылып атасыздар албатта биз шаркый түркистан мусулмандары һәм сиздернин жихади фильмиңиздерди көрүп жихади дааваттарыңызды алдык биздин каттык зулумдун яр болгон үйрөктөрүбүз сиздердин буу дааватыңыз менен тескин тапты бул дааваттар бизге канкор кытайдын зулмүнөн кутулушунун жолу аллах жолундагы жихад экенлигин көрсөттү биз худду зулматта жолун юкаткан бир киши бир нурну көргөндек болдук ватаныбыз шаркый туркистанда хам бир катар жихадий фаалияттар илип барылды ва күндөн күнгө көбөймөктө азиз мужахид бурадарлар бүтүн дүйнө тагут кафирлери мусулмандарга колдон келген барча зулумду жасамакта жумледен кытай кафирлери һәм биз шаркый түркистан мусулмандарга болгон зулмүн күндөн күнгө ашырмакта куфрнун заңкештиги себебиден хатта интернет аркылуу сиз мужахидлердин турбаттерин зиярат кылышмы кыйын болмакта мына ушундак күндөрдө аллах субхана ва тааля сиздерге хижрат ва жихаттан ибарат катта немет ата кылыптыр аллах субханала таала бул неъматны өзү каалаган кишиге ата кылат албетте ашы аллахтын фазлики муну аллах субханала таала каалаган кишиге берди аллах катты фазыл эгесидир сиздерге берилген бул неъмат көптөгөн мусулмандарга берилмеген сиз мужахидтер бизге окшош мазлум мусулмандардын көз качкычылар сиздер умматтын пидайи угулаларысыздар түрмөлөр мусулмандарга толгон мызлум мусулмандарынын нидалары жүрөктүн эзмекте мызлум мусулмандар сиздерни күтмөктө исламдын галбесини күтмөктө аллах сиздерни мустахкам кылсын ва галбе нусрат ата кылсын мен сиздерге салымымды ва жүрөк сөзүмдү илишке муяссар кылган аллахка хамд айтыман улуг аллах биздерни һәм хижретке муваффак кылып сиздер белән бир сапта жихад кылган насип кылсын sizlarni va bizlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qayta qayta orzu qilgan shahidlik maqomiga yetkazsin amin jannat etib jannat uchun jihod qilganlarga salom mazlum ummat ahzorga jihadingiz bo'ldi arom tog'ut kafir uxlayolmas zulm sitam hech to'xtamas nusrat bergay ulug' olloh jihadimiz qilsin davom Yeni bir görüşkice Allah subhanahu ve teala sizlerini ve bizden de selamet olsun. Amin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazon ay oy juda ko'p fazilatga boy olamshumul voqea yuz berdi انت منصب نفسك تدرك كلام سليم سليم كلام سليم وأن يتركوا العمل سواء إذا كان في طاعة في غير طاعة الله في طاعة الطاغوت nihoyat mazlum va mazlumalarning qalblariga xursandchilik kirib bordi bu voqea dunyo kofirlarini bir zum qotirib qo'ydi bu voqea dunyo musulmonlarni ham yig'latdi ham quvontirdi mazkur ko'z yoshlarga barcha ha barcha sherik bo'ldi mana buni haqiqiy yangilik deymiz sizlarga balli mujohidlar sizlarga balli ummatning rijollari rijalun rijalun rijalun rijalun rijalun rijalun rijalun abu g'arib zindondan bir musulmon ayol xat yozyapti Ey musulmonlar, ey musulmonlarning erkaklari, biz yo mu'tasimo, ya mu'tasimo deymiz, yo'q mu'tasimo. Biz endi xotirjam bo'ldikki, sizlar bizning nomusimizni himoya qila olmasagansizlar. Bizni har kuni bir necha guruh-guruh bo'lib amerikaliklar nomusimizni tajovuz qilyapti. Kelinglar, loaqal biz turgan zindonni bombard qilib, portlatib yo'qotib yuboringlar. Loaqal shu ish qo'lingizdan kelsin. Agar bizni himoya qila olmasagansizlar, endi kelinglar bizni shu nopoklikdan qutqarib qolishini bitta yo'li sizlarga biz ko'rsatamizki, ana shu Abu G'arib zindonni urib hamma tarafdan biz bilan birga mana shu kofirlarni yo'q qilib tashlaymiz. Iroq poytaxt Bag'doddagi dunyoga mashhur qamoqxona fath qilindi. رجال العراق أعادوا المثنى لظهر الجواد أعادوا الرشيدا أنا يا رجال تساءلت يوما أيغدو أسود العراق عبيدا Minglab mazlumlar yorug'likka chiqdilar. Minglab mujohidlar yana qo'llariga qurol oldilar. Bu yaratgan Robbimizni biz musulmonlarga ko'rsatgan haqiqiy yordamidir. Ha, o'sha jahannam nomi berilgan Abu G'urayb qamoqxonasi buzib, yoqib tashlandi. Kofir Amerikalardan qolgan qamoqxonadan qanchadan qancha muslim va muslimalarning ohu nolalari yangrar edi. Ular o'z xaloskorlarini kutib, Ar-Rahmanir Rahim zotga duolar qilar edilar. Nihoyat, nihoyat duolar ijobat bo'ldi. Bizni qutqara olmasangiz, hech bo'lmasa bizni portlatib yuboringlar deb ko'z yosh to'kkan musulmon opa-singillarimiz nihoyat o'z oilalari bag'riga qaytdilar. يجرون قرب جياد القيود وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد Ushbu amaliyotda garchi kofirlar o'z o'liklarini sonini 25 ta deb aytsalar-da, tirik chiqqan fidoilar 60 dan ortig'ini o'ldirganliklarini aytmoqdalar. Balki bu o'liklarni Iroq shiyalari ko'rmagandir. رجال العراق أعادوا الجنود وصفوا الأسود أسود الأسود رجال العراق أعادوا المثنى Bush va Obamalar to'ldirgan Abu G'urayb huvillab qoldi. Pentagon rahbariyati karaxt ahvolga tushgan. Endi nima bo'ladi? Ashaddiy terroristlar va terroristkalar abu g'uroybni bir o'zini tashlab ketishdi-ku. O'zi dunyoning turli burchaklarida avj olgan jihod va mujohidlar bosh og'rig'i kam edimi? Ha, ularga yana bir katta tashvish tug'ildi. Bu tashvish hali ularning qalblarida uzoq qolajak inshaalloh. Rijalun Rijalun Rijalun Rijalun Abu G'urayb fathi qisqacha qilib aytganda quyidagicha kechdi. avvaliga ikkita mujohid mashinasi bilan qamoqxona darvozasini portlatib, ichkariga yo'l ochib bergan bo'lsa, qolgan fidoilik kamari bilan qurollangan 3 ta mujohid xuddi kompyuter o'yinlarini o'ynagandek qamoqxona nazirlarini birin-ketin otib o'ldirib tashlashdi. Alloh taoloning inoyati ila fidoi mujohidlarning birontasiga na jarohat, na shahodat yetmadi. Buni qanday tushunish mumkin? Bu savolning javobini siz tinglovchilarimizga qoldiramiz. تساءلت يوما أيغدو أسود العراق عبيدا أتسبى النساء ويبقى الرجال يجرون قرب جياد القيود وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد وأغرق رفق العراق الغزاة ومن أشعل النار صار وقودا ومن أشعل النار صار وقودا أذاق الغزاة رجوس المنون تدور لتسقي بعد اليهود تدور لتسقي بعد اليهود رجال Siz musulmonlarni yana bir muhim, yana bir olamshumul xabar bilan xursand qilamiz. Nihoyat, Myanma, ya'ni Birmaning Rohinja shahriga ham mayin shabodalar esdi. Bangladesh, Pokiston hamda Indoneziyadan tashrif buyurgan 500 dan ortiq mujohidlar mushriklar qo'lida yoqib, чабакылап shahid qilinilgan мусулмонлардын кастын olish uchun yetib kelishdi. Og'ir va yengil qurollarning bari jangga shay holatda inshaalloh. Shu kunlarda mujohidlar mintaqaviy ta'limlarni tugatib, jangga kirishdilar. Yosh go'daklardan qariyalargacha tiriklayin yo'qilgan musulmonlar ham bizning birodarlarimiz edilar. Biz ular bilan bir jasad edik. Ushbu mujohidlar kirib kelishlarini Yaqinlardan ajragan barcha musulmonlar takbirlar aytib kutib olishdi. Ularning yig'ilari cheksiz. Biz yo mana shu oliy g'oyamiz Allohning dinini hokimiyatini o'rnatamiz yoki ikkinchi g'alaba nusrat bizga shahid bo'lib ketsin. Ya shariyat, ya shahadat. Ya shariat ya shahodat tog'utlarga bo'yin sunmay qonunlarin pisand qilmay va nihoyat oxirgi xursandchilik filippin davlatidan yuzdan ziyod mujohidlar nasorolar shahri datupiyang shahrini fath qildilar qurollangan minglab kofirlar shirin jonlarini qo'llariga olib shaharni tashlab bo'shatib qo'yishdi Allohning 20 dan ortiq dushmanlari o'ldirilib, o'liklari shaharni sasitib yubordi. Internet saytlarini bezagan mazkur amaliyotlar uxlab yotgan musulmonlarning qalblarini biroz bo'lsa ham seskantirib yuborsa ajab emas. Bu alamli amaliyotga chiday olmagan Filippin kofirlari qanday bo'lmasin, датупияңны озод кылыш хакында бош котурмоктолор ха азизлар бир жокто мужохидлер кирген болсо бир жокто камакхана ва шаһарлар озод кылынмакта бу нимадан дарак берди وبشر mu'minin. Olamlar Robbisi buyuk Alloh Biz mujohidlarga ham shunday, balki undan ham katta g'alabalarni ato etsin. Rijalun Rijalun Rijalun Rijalun Rijalun Rijalun эй hijratdan, jihoddan uzoqda bo'layotganlar, g'alabalarga yaqin turibmiz bunday quvonchli voqealarni tomoshabin bo'lib emas ishtirokchi sifatida nishonlanglar fathdan oldingi jihod bilan fathdan keyingi jihod ajrini mendan ko'ra yaxshi bilasizlar shoshilinglar chopib kelinglar kerak bo'lsa emaklab bo'lsa ham dinimiz oliy bo'lishida o'z hissangizni qo'shing kutmang rasululloh sollallohu alayhi va sallam tug'ilib dafn qilingan yerning ulamolari fatvolarini ishonmang maddoh saroy ulamolarining so'zlariga sizga yana qancha murojaat kerak qancha muddat kerak hozirgi mujohidlar yomon bo'lsa siz yaxshisi bo'ling bahona qilmang bizni aldamang yo'q to'g'rirog'i o'zingizni aldamang وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد وجاء الجواب وكان جوابا يسر القريب ويدني البعيد وأغلق رفق العراق الغزاة ومن أشعل النار صار وقودا ومن أشعل النار صار وقودا أذاق الغزاة الرجال الملون تجار لتسقي بعض اليهود تدور لتسقي بعض اليهود اليهودا رمضان بركة آي جدك فزيلتك باي سيوخ نسلر بتكلاردان isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli mo'min va mo'minalar muhojir va muhojiralar mujohid va mujohidalar o'tgan suhbatimizda Sayyuhniz donishmandlari faqat bizning Xudomizgina qayta tirila oladi-yu xolos deb Dajjolni aytib yuborganlarini ko'rdik. Haqiqatan ham qayta tirilish uchun hech yo'q bir bor o'lishi kerak bo'lgan, bunaqa o'lib yana tirilib yuradigan zot Xudo bo'lishi mumkin ekanmi? Bu Sayyuhnis yahudiylar aytayotgandek, ularning Худолари Масихи Дажжалнинг ўзи гоёки ўлиб, худдики қайта тирилиб, бу найрангини ҳам қилиб юрадими, йўқми билмадик билмадику, бироқ у чиққанида бир муъмин кишини ҳақиқатан ўлдириб, қайта тирилтириши ҳақида Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам хабар берганлар. Имом Бухорий Абу Саид Худри радийаллоҳу анҳудан ривоят қиладилар. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dajjal haqida bizga uzoq gapirdilar. Payg'ambarimiz chinonchi shunday dedilar. Dajjal chiqadi. Unga Madina o'rovi devoriga kirish harom qilingan bo'ladi. Dajjal Madinadagi ba'zi o't unmas yaydoq yerlarga yetadi. O'sha kunlarda unga eng yaxshi kishi yoki Яхшылардан болган bir киши чыгып айтады: "Гуохлик бераманки, албатта сен Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бизге тарифлаган дажжолдурсан." Шунда дажжол атрофдагилерге: "Агар мана шуну өлдүрүп тирилтирсам, keyin ham ishda ya'ni mening haqligimda shubha qilasizlarmi?" deydi. "Yo'q" deyishadi odamlar. Дажжал халиги яхшы кишини өлдүрүп, соң яна тирилтирады. Хак сөзүн айткан o'sha киши tirilganidan соң шундай deydi: "Allohga касамки, сени бүгүнчалык яхшы танып алмаган эдим. Дажжал уни өлдүрүшкө яна urinadi, lekin bu gal u qodir qilinmaydi. Imom Muslim ham Abu Said Hudri radhiyallohu anhu dan bu haqda Bunday rivoyat qiladilar. Qisqartirilgan holda keltiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Dajjal chiqadi. Uning qarshisida bir mu'min kishi turadi. Mu'minni olib Dajjalning oldiga olib borishadi. Mu'min kishi uni ko'rishi bilan shunday deydi: "Ey odamlar, bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytgan Dajjal. Dajjal uni urushga buyuradi." Uni ushlanglarda yorib yaralanglar. Odamlari uni urib, orqa oldini shirib tashlashadi. Keyin Dajjal so'raydi: "Endi ham menga iymon keltirmaysanmi? Sen Masih Dajjaldirsan?" dedi mu'min. So'ng Dajjalning buyrug'iga binoan arra bilan uning boshidan oyog'igacha bo'lib tashlaydilar. Dajjal mu'min tanasining ikki bo'lagi o'rtasidan yurib o'tadi. Keyin tur deb amr qiladi. Mu'min yana oyoqqa turadi endi ham menga ishonmaysanmi men endi seni yanada yaxshiroq tanib oldim ey odamlar mendan so'ng u endi hech kimga hech narsa qila olmaydi dajjal uni so'ymoqchi bo'ladi bo'yni bilan umrov suyagi oralig'iga bo'yniga mis pichoq tiraydi lekin o'ldirishga qurbi yetmaydi so'ng qo'l oyog'idan ushlab mu'minni uloqtirib yuboradi. Odamlar uni olov do'zaxga uloqtirildi deb hisoblaydilar, lekin u jannatga tashlangan bo'ladi. Bu odam olamlar Parvardigori oldida eng ulug' guvohlik bergan kishi bo'ladi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Bulardan va Dajjal haqidagi boshqa sahih hadislardan zohir bo'lgan Narsa shuki, Alloh taolo dajjalga odatdan tashqari narsalarni berishlik bilan bandalarini sinaydi. Bularning hammasi xayol emas, balki Alloh oxir zamonda bandalarini imtihon qiladigan haqiqatdir. Alloh u sababli ko'pchilikni adashtiradi va ko'pchilikni hidoyat qiladi. O'zini musulmon hisoblasa-da, biroq dini hususida yuragida doim shak shubha bilan yuruvchilar, beamallar, yashirib yurilgan nifoq dajjalning g'ayrioddiy ishlarini ko'rganda yuzaga chiqib ketadi, betlariga uradi va Alloh asramasa ular dajjalga ergashib kofir bo'lib ketadilar. Alloh o'zi bizga panoh bersin. Haqiqiy iymon keltirgan kishilarning esa boyagi mu'minga o'xshab Allohning izni bilan iymonlari yanada ziyoda bo'ladi. Alloh bizni shulardan qilsin. Hadislarda Dajjal fitnasi boshimizga yog'ilmasdan ilgari yaxshi amallarni ko'proq qilib qolishga buyurilgan. Sayyuhniz bitiklari matnini keltirishni davom etamiz. Iso Masih sababli xoylarning bizga nafratlari bordir. Bizning sharhimiz. Bu matnda Sayyuhniz donishmandlari xoylar deb nasroniylarni aytmoqdilar. Chunki Iso Masih sababli yahudiylarga nasroniylarning tarixiy nafrati bor. Sababi nasroniylar yahudiylarni sizlar bizning billah Xudomiz Iso Masihni xojga mehlatib o'ldirgansizlar deb ayblashadi. Ushbu matnda shu nafratni nazarda tutilyapti. va asrlar davomida shunday bo'lib ham kelgan. Nasroniylar yahudiylarga Iso Masih uchun deb ko'p dushmanliklarni qilib kelganlar. Biroq bizning davrimizga kelib, katolik nasroniylarning kattasi Rim papasi jumla nasroniy olami nomidan yahudiylarning Iso Masihga qilgan barcha jinoyatlarini af etganini e'lon qilgan. Hozirda bu ikkala botil toifa yahudiylar va nasroniylar islomga qarshi birlashib bo'lganlar. Kitobning matni. U sabab biz vatanimizdan ayrildik va qullikka tushib qoldik. Bizning sharhimiz. Bu joyda sayyuhning donishmandlari yana yolg'onni surdilar. Bu yerda ular Yahudilarning bevatanlik masalasini ko'targanlar. Holbuki Bani Isroil Iso Masih sababli bevatan bo'lmagandir. Tarixiy haqiqat shuki, Yahudilar Iso alayhissalomgacha ham o'z o'tmishlari davomida bir emas, bir necha bor vatansiz qolganlar. Mana buning isbotlari. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Shuningdek, biz Bani Isroilga u kitobda Tavrotda sizlar albatta Shom zaminida ikki marta buzg'unchilik qilursizlar va katta tug'yonga tushursizlar deb xabar berdik. Bas qachon u buzg'unchiliklardan avvalgisining vaqti kelganida biz sizlarning ustingizga qilmishlaringiz barabarida jazolash uchun kuch-quvvat egalari bo'lgan bandalarimizni yubordik. Ular sizlarni halok qilish, asir olish uchun hovli joylar oralab kezdilar. Bu va'da ado qilinuvchi va'da bo'ldi. Isro surasi 4-5 oyatlar. Mufassir ulamolar aytishlaricha Bani Isroil qavmi haromni halol deb nohaq qon to'kib buzg'unchilik yo'liga kirganlarida Alloh taolo ularning ustiga qadimgi Babilon davlatining hukmdori Baxtun Nasrni g'olib qilib qo'yadi. U o'z qo'shini bilan kelib, Bani Isroildan 70 ming xalqini qilishdan o'tkazadi va yana 70 mingini asir qilib Babilonga haydab olib ketib, bevatan qiladi. uy joylarini esa vayrona yu kul tepaga aylantiradi. Bu Yahudilarning buzg'unchilik qilganlari va katta tug'yonga tushganlariga Alloh taoloning va'da qilgan jazosi edi. So'ngra tavba tazarru qilib, o'zlaringizni o'nglaganingizdan keyin biz sizlarni qaytadan ularning Bobil hukmdorining ustiga g'olib qildik va sizlarga mol dunyo bola chaqa bilan madad berib son sanoqlaringizni ko'paytirdik agar shundan keyin chiroyli amal qilsangizlar o'zlaringizga yaxshilik qilgan bo'lursizlar agar yomon gunoh amallar qilsangizlar ham o'zlaringiz uchundir bas qachon keyingi buzg'unchilikning vaqti soati kelganida ular yana yuzlaringizni qaro qilishlari avvalgi safar kirganlari kabi masjid al aqsoga kirib uni toptashlari uchun hamda o'zlari egallab olgan barcha yerlarni vayron etishlari uchun yana dushmanlaringizni sizlarning ustingizga yuborurmiz isro surasi 6-7 oyatlar Dar haqiqat bani isroil qavmi yana yo'ldan ozib o'zlariga yuborilgan payg'ambarlarni qatl etishgach ya'ni yahudiylar Zakariya va Yahyo alayhissalomlardan boshqa oldingi payg'ambarlardan ham o'ldirib yurganlar. Alloh taolo ularning ustiga Fors majusiylarini g'olib qilib, ular Bani Isroil qavmining boshiga balo yog'dirgan, yurtlarini vayronaga aylantirgan ekan. Yahud xalqining qolgan qutgani qocha-qochu tum taraqay bo'lib, o'shanda ham bevatan bo'lgan edi. Bani Isroil Iso alayhissalomgacha ham bevatan bo'lgani ularning o'z tillaridan Alloh al-Xobir zot o'zining oxirgi kitobi Qur'oni Majidda Tavlut hazratlari haqidagi qissada bildirib qo'ymishdir. Siz Bani Isroildan bo'lgan Musodan keyingi bir jamoatning holi xabarini bilmadingizmi? Qaysiki ular o'zlarining Sham'un ismli payg'ambarlariga biz uchun bir podshoh tayinlagin biz u bilan birga Аллах yo'lida jang qilaylik дейишти. agar sizlarga urush фарз qilinsa ehtimol урушмассыз, dedi payg'ambar ular aytdilar diyorimizdan хайдалып, балаларымыздан ajralib турибмиз-ku, неге Аллах жолунда урушмас экенбиз?" Бакара сурасы 246 oyatdan Ана diyorimizdan хайдалып яғни беватан болып деген иқрорлары келтірілді. Яһудилернең бу беватан болышларының барчасы Исой рухуллахтан илгәри булмыштыр. Энди саюхниз донишмандлары өз битикләре протоколларында aytayotgan Исо alayhisalom zamonlariga келсак, у zoti шариф hali dunyoga kelmaslaridan oldin Bani Исраилнин ватаны Шам заминидаги Фаластинни кадимдаги yana bir bosqinchi Buyuk Rim imperiyasi zabt etib, o'z azim davlatining bir viloyati qilib olgandi. Bu gal yahudiylar bevatan bo'lmadilar, o'z yurtlarida qolgandilar, biroq davlatsiz siyosiy qaramlikda edilar. Bani Isroilning ana shunday holatida Iso alayhisalom unga payg'ambar bo'lib keladilar. Qavm u zotning payg'ambarligini tan olmagach, uning keltirgan ilohiy kitobi Injilni ham qabul qilmadi. Buni ko'rgach, Iso alayhisalomning havorilari va ularga ergashgan mu'min isroilliklar Iso payg'ambar alayhisalomning da'vatlarini atrofdagi yahudmas qavmlarga olib chiqadilar. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون سيز ularga أنتاكيا قشلاغنين ahlini u joyga elchilar kelgan paytini مثال keltiring. ياسين surasi 13 آيات Ushbu va undan keyingi oyatlarda so'z haq yo'liga da'vat qilish uchun Иса алейхиссалам номларидан Рум мамлакатидаги Antokiya shahri aholisiga yuborilgan elchilar va ularni yolg'onchi qilganlari oqibatida halokatga duchor bo'lgan Antokiya ahli haqida boradi. Antokiya va uning atrof javonidagi xalqlar yahudmas qavmlar edilar. Аста-секин Инжил da'vati Rim imperiyasiga yoyila bordi va hatto undan tashqariga ham chiqa boshladi. Aslida Iso alayhisalom va u zot keltirgan Injil Bani Isroilga kelgan edi. Biroq bu qavm bulardan yuz o'girgach, atrofdagi yahudmas xalqlar Allohning hidoyatiga sazovor bo'ldilar va Iso alayhisalomni o'zlariga payg'ambar va Injilni o'zlarining kitoblari deb qabul qildilar. Qur'onda xabari berilgan асхабул Kaf ва асхабул ухдуд ana shunday инжил мусулмонлары эдилер. Яһудмас қавмларга инжил даъватини olib borganlar esa ko'p hollarda Iso alayhisalomga iymon keltirgan musulmon yahudiylar edilar. Ammo dini ko'p xudolik bo'lgan Rim imperiyasining mushrik hukmdorlari 1-asrlarda Иса алейхисаламның соf тавхид динига каршы bu jahoniy kufr saltanatining tamomiy kuch quvvati ila kurashga ko'tarildilar. 300 yil davom etgan bu quvg'in va qirg'inda Iso alayhisalomning muvahhid ummatlari ko'plab qurbon bo'ldilar. Davomli va har tomonlama kurash oqibatida kofirlar Iso ruhullohning sof tavhid dinini ichidan buzishga erishdilar. Haqiqiy Injilni yashirib, yolg'on yashiqlar aralashib ketgan 4 ta Injilni hozirgi Bibliyalarga kiritdilar. Yakka xudolik, tavhid o'rniga uch xudolik, taslis aqidasini qabul qildilar va hokazo buzishlar bilan hozirgi ko'rinishdagi nasroniyat dini to'qib chiqarildi. Rim kufr imperiyasi 300 yillik quvg'indan keyin ham injil musulmonlarini yo'qota olmagach ichidan buzib bo'lingan nasroniyatni o'zining davlat dini etib qabul qilishni imperiya uchun foydali deb bildida 313 milodiy yilda mushrik imperator Konstantinning o'zi shu buzilgan nasroniyat diniga kirdi. Endi kattasi qabul qilgandan keyin tez orada butun Rim davlati o'zining eski ko'p xudolik dinidan yangi ko'p xudolik din, uch xudolik nasroniyatga o'tdi, qo'ydi. Aslida kechagi mushriklarning hayotida ko'p narsa o'zgarmadi. O'sha-o'sha butparastlik, aroqxo'rlik, cho'chqaxo'rlik va hokazo qadimgi mushriklik dini hozirgi nasroniyatning asli bunyodida saqlandi qoldi. Endi bu mushriklik nasroniyatining Iso alayhisalomning keltirgan sof тавхид diniga hech qanday aloqadorligi qolmagandi. Ana shu biz Iso Masihning dinidamiz degan Rim shirk imperiyasi o'z qo'l ostida bo'lgan Falastindagi yahudiylarga sizlar bizning nauzubillah Xudomiz Iso Masihni o'ldirgansizlar deb zulm zo'ravonliklarini o'tkazavergandi. tazyiqlardan яҳудиларга vatanlari торлик qilib qolib, dunyoga tirqirab keta boshladilar. Mana kim sabab яҳудилар bevatan bo'lganlar? Bunga zinhor Iso payg'ambar алайҳиссалом emas, balki nasroniylik nomini olgan, aslida esa o'sha-o'sha qadimgi mushrikligida qolgan o'zlari singari kofir Rim imperiyasi sababdir. Va jazakumulloh xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mujohid birodarlar. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. إلى أن يقول وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة لا زلت أقرأ Ibn Taymiyaning kitobini o'qishda davom etaman. Abdulloh va Abi Talib rivoyatida Kimki кимки sallallohu alayhi va sallamni сокса haqorat qilsa qatl qilinadi xususan u haqorat qilish bilan dindan chiqib murtad bo'ladi musulmon kishi nabiy sallallohu alayhi va sallamni so'kmaydi demak uning murtadligi aniq ravshandir musulmon kishi musulmon holatida nabiy sallallohu alayhi va sallamni so'kishligini tasavvurga ham sig'dirib bo'lmaydi eshit Имам Шафи рахматулла alayhdan Allohning oyatlaridan biror narsa bilan hazillashgan kishi haqida so'raldi. U kishi aytdilarki, u kofir bo'ladi deb quyidagi oyatni keltirganlar. Astaizu billah. Qul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Va kazalika qala ashabuna Ayting, Allohdan, uning oyatlaridan Uning payg'ambaridan kuluvchi bo'ldingizmi? Uzr aytmanglar, sizlar iymon keltirganingizdan so'ng yana kufrga qaytdingiz. Sizlar iymon keltirganingizdan so'ng yana kufrga qaytdingiz. Shu kabi ashoblarimiz va ulardan boshqalari aytishadi. Kimki Allohni so'ksa, haqorat qilsa, kofir bo'ladi. Bu oyatdan kelib chiqqan holatda farqi yo'q. U bu gapida hazillashdimi yoki jiddiy aytdimi? Ibn Taymiy aytadilarki, mana shu to'g'ri hukmdir So'ralish mumkinki bu Fizazzining ustozlari kim deb biz esa Shayx Alboniyning ustozlari kim deb so'raymiz biz aytamizki ustozlarimiz Ibn Taymiyya va Ibn Qoyyim rahmatoullohi alayhi ustozlarimiz barcha ahli sunna imomlari ustozlarimiz sahobalar Alloh ulardan rozi bo'lsin va imom rahbarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. shunday bo'ladigan bo'lsa kimni tasdiqlaymiz kimga ergashamiz kimning hujjatini olamiz ibn taymiyanimi yoki shayx alboniynimi bu ibn taymiya bilan shayx alboniy o'rtasida bo'layotgan ma'raka nainki ibn taymiya bilan men o'rtamda Xo'p, eshitinglar shu kitobning davomida ibn taymiya aytadilar mana bu tahrir qilish kerak bo'lgan o'rin yana shuni bilish vojibdirki Aslini olganda so'kishlikning kufrligi so'kishlikni halol sanashligidandir degan so'z murjiyalar aytgandek, ular nima deyshardi Nima sababdan u so'kdi? Shak shubhasiz u qalbida so'kishlikni halol sanaganligi uchun so'kdi. Agar so'kishni halol sanamaganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'kmagan bo'lardi. Endi bu to'g'risida Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhni nima deganlarini eshitamiz. Yana shuni bilishlik vojibdirki, aslini olganda so'kishlikning kufrligi, so'kishlikni halol sanashligidandir degan so'z qattiq yanglashish va juda ham katta xatodir. Xullas Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining Sorimul Maslul kitobidagi so'zlar edi bu. Undan keyin Ibn Taymiya rahmatullohi alayh bu kitobning davomida uzun va kengroq qilib nima uchun inson amali yoki so'zi bilan kofir bo'ladi degan masalada sharh qilganlar. Agarchi u qalbida o'sha ishni halol sanamasa ham yoki halol sanasa ham e'tiqod qilsin yo e'tiqod qilmasin, hazil yo jiddiy holda bo'lishidan qat'iy nazar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'kishi bilan kofir bo'ladi. Demak, mana shu nuqta. Bu mavzuni quyidagi so'zlar bilan yakunlaymiz. لنقول المرجئة يشترطون في التكفير الاستحلال ونقول لا نشترط الاستحلال إنما الكفر قد يكون في القلب أكبر وأصغر وقد يكون في اللسان أكبر وأصغر وقد يكون في العمل Murjiyalar insonni kofir bo'lishda qalbda halol sanashlikni shart qiladilar. Biz aytamizki, qalbda halol sanashlik shart emas. Kufrning kattasi yu kichigi qalbda ham bo'ladi, kufrning kattasi yu kichigi tilda ham bo'ladi, kufrning kattasi yu kichigi amalda ham bo'ladi. Bu haqida bizda juda ko'p misollar bor. Sizlar birodarlar bilasizlarki, qalbi bilan ishonmagan kishi Allohga ishonmaydi. Qur'onga ishonmaydi, qayta tirilishga ishonmaydi, Oyatdan gapirsa yolg'onga chiqaradi. Ijmo bilan bu odam kofir bo'ladi. Shunday qilib, u odam qalb amaliga ishonmaydi. Allohni yaxshi ko'rish qalb amali, Rasulullohni yaxshi ko'rish qalb amali, shariatni yaxshi ko'rish qalb amali, mu'minlarni yaxshi ko'rish qalb amali, kofirlarni yomon ko'rish qalb amali, Bidat ahlini yomon ko'rish, qalb amali Allohdan umid qilish, qalb amali qalb aytadi va amal qiladi. Shuning uchun ahli sunna va jamoa iymon, so'z va amal. Agarchi iymon to'g'risida boshqa imomlar boshqacha ta'rif bergan bo'lsalar ham, misol uchun Imom Shofiy rahmatullohi alayhi aytganlar, iymon so'z, amal va niyat. Ba'zi boshqa ulamolar aytishganki, iymon bu so'z, amal, niyat va sunnatdir. Сахл ibn Said tasatturi aytganlarki, amalsiz bo'lgan so'z күфр, niyatsiz bo'lgan so'z va amal nifoq, sunnatsiz bo'lgan so'z, amal va niyat bid'atdir. Imomlarning ko'pi quyidagi so'zni aytishgan. Iymon qalb bilan e'tiqod qilish, til bilan aytish va arkonlarga amal qilish. Mana bu aytib o'tilgan iymon ta'riflari murjiyalarning zarariga hujjat. So'ng bu yerda riyo degan sifat bor. Riyo qalb amali bo'lib, kichik shirkdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, riyo chumolining o'rmalashdan ko'ra maxfiyroqdir. Bu rivoyat Imom Ahmadning musnadida kelgan. Demak, riyo qalb amali bo'lib, kichik shirk ekan. Riyo qilgan kishi dindan chiqadimi? Yo'q. Va idan limaza qalu al-kufr al-akbar huwa al-aqdi wal-kufr al-asghar huwa al-amali ha huwa al-kufr أصغر في القلب وهو الرياء Bo'lmasa nima uchun ular katta kufr qalbdagi e'tiqodiy kufr, kichik kufr amaliy deb aytishdi? Mana o'sha kichik kufr degan riyo qalbda bor ekan-ku. Hasad katta ma'siyatlardan, lekin hasad kichik kufr hisoblanib dindan chiqarib qo'ymaydi. Qalbga xatarli bo'lgan narsalar borki, uni qiluvchisi dindan chiqadi. Va yana tilda bo'ladigan so'zlar borki, uni aytgan kishi kofir bo'ladi. Shunaqa qalbiga e'tibor qilinmagan holda faqat aytib qo'yishi bilan kofir bo'ladi. Bizlar ochiq kufrni ko'rib turgandan keyin bandalarning qalblarini yorib ko'rishga buyurilmaganmiz. Dunyoda hukmlar uning zohirga qarab belgilanadi. Oxirat hukmlari borasida qalbga qaraladi. Bu esa Allohning ishidir. Mendan qalbini yorib ko'rganingda edi deb so'rama. hargiz yora olmayman va bunga qodir emasman. Va birorta inson bunga qodir emas. Shunday bo'lar ekan, qalb ishlari Allohning qo'lida. Biz dunyoda zohirga qarab, ya'ni eshitilgan so'z va qilingan amalga qarab hukm qilishga buyurilganmiz. Qalbning amallari oxiratga qoladi. Agar birorta kishi kufr kalimasini aytsa, kofirga chiqaringlar. Agar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni so'ksa, kofirga chiqaramiz. Bu vaqtda menga qalbini yorib ko'rsang bo'lardi demagin. Kufr kalimasi insonni kofir qilib dindan chiqaradi. Alloh taolo marhamat qiladiki, Astaidu billah يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا ular, ya'ni munofiqlar sizga yetib kelgan haqorat so'zlarini aytmaganliklariga qasam ichadilar. Holbuki küfür sözünü aniq aytgan edilar va islomga kirganlardan so'ng yana kufrga qaytgan edilar hamda o'zlari yetolmagan narsaga, ya'ni payg'ambar joniga suiqasd qilishga qasd qilgan edilar. Tavba surasi 74-oyat. Holbuki kufr so'zini aniq aytgan edilar. Kufr kalima uni aytadigan kishisi islomdan chiqib ketadi. Iymonning durust bo'lish shartlaridan шахадат калимасы ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан расулуллах бул сөздү айтышлык важиб ким бул сөздү айтышка кадир боло туруп айтмаса калбида кандай эътиқод кылышдан катъий назар Аллоҳга кофир bo'ladi. Xohlaganicha эътиқод қилсин, lekin qodir bo'la turib, bu shahodat kalimasini aytishlikdan bosh tortsa, u Allohga kofir bo'libdi. Ogoh bo'lingizki, bu yerda shunday so'zlar borki, uni aytgan kishi kofir bo'ladi. Va yana shunday so'zlar borki, uni aytgan kishi kichik kufrni qilgan bo'ladi. Misol uchun Allohdan boshqaga qasam ichsa, kimki Allohdan boshqaga qasam ichsa, shirk keltirgan bo'ladi. Bu shirk ummat ijmosi bilan kichik shirkdir. Чүнки Rasululloh саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтан башкага касам ичкен мусулманларны өлдүрмөгөнлөр. Агар бу муртатлык bo'lganida өлдүргөн болардылар. Чүнки муртатнын hukmi катылдыр. Rasululloh саллаллаху алейхи ва саллам aytganlaridek, кимки динини o'zgartirsa, o'ldiringlar. Демак, bundan ma'lum bo'ladiki, tildan ikki xil kufr otilib chiqadi. Katta kufr va kichik kufr. ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy kofirlar yurtidan musulmonlar nazoratida yerga hijrat qilishlik bu hammaga yoshu qariga bab barobar farzdir qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir taldı kimdir aldı yükün ko'tarishi bor qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon kimdir taldı, kimdir oldi yükün ko'tarishi bor jamoatimizga turli yerlardan turli til vakillari hijrat qilib kelishadi. Bular bilan birga yosh jihatdan yoshlarga o'rnak bo'ladigan kishilar ham hijrat qilib kelmoqdalar hozir jamoatimizga yangi kelgan mana shunday yoshi katta muhojir akamiz bilan bo'lib o'tgan musohabani e'tiboringizga havola qilamiz menga hijrat ketishimga sabab bundan bir yil oldin muhammad tohirni da'vatlarini eshitdik Уни караңки, акамыздын хам исмлери Мухаммад Тохир экен. Бу өзүбүздүн алдында бир ниетлер бардыки, ушу бизге бир имканият болуп яралсайы, ушу биз калкулларга каршы кийине болсо филан токтотушка харакат кылсак деп ният кылат дейди буларны көрүп туруп бул дааватларны эшип туруп бизге жол ачылыгын билди дейди аллага шүкүр чырайлуу дааватларны кылды алла жаннатта болсун калпта bir eshitishda joylandi halka shu niyat qilaman niyatlar bilan yaxshi niyatlar bilan keyin yo'lga chiqdik sababiki уже bizda endi boshqa yurtlarda bir musulmon musulmon yurti deyishga ham endi qiyin bo'lib qoldida endi o'zimizni yurtlarni misol qirg'iziston o'zbekiston endi uni ochig'i aytsa ham bo'laveradi musulmon mamlakat deyishga ham bir tiliz bormay qoldida sababi kufr ko'p nima bo'lib ketdik biz ayollarimiz ochiq yuragan bo'lib qoldi işte kerak bo'lsa o'rgan odam o'rgan xodimlari ham mына qattiq bir islomga qarshi turadigan bo'lib qoldi o'zimizni bemalol bir namoz o'qiyapmiz bemalol bir bilan da'vatlashib o'tiradi degan darajada bo'lmay qoldik shunday nima qoldi bizga bu yo'l shunday bizga osonlik yo'l bo'ldiki biz mana hozir bu yerlarga mana kelib biz allohga shukurlar bo'lsin ham sanolar bo'lsin hamma sharoit bor odamlarni haligi bir eshitgan gaplarimiz borda bu это манак экен шароит чатак экен убу дегенларны hammasi yolg'on bo'lib chiqdi biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik sharoit hamma o'rni joyida olloh qanday buyurgan bo'lsa shunday yashalyapti uylar bor joylar bor allohga shukur mana farzandlarimiz bilan hammamiz keldik bu yerga hijrat qilib chiqib mana uylar berildi allohga shukur mana shu yo'lda yuribmiz mana hammasi yaxshi kutishib bo'ldi hamma islomiy bolalar алла кудо деме намаздарыбыз убактыда окуяппыз эч намаз калдырыш жок хамыбыз аке үкөбүз кадырдан өзүбүз туушканыбыз сиңдери бири бирибизге мурожаат кылышыпты ошон бул эч кайсы бир миллети бунака бири бирине биродарын сиңер күтө алмайды да бул өзүңүздө биз ушундай жүрүп жүрүп туруп өзүбүздөгү ушундай даражада өзүбүздө жетишмеген ушундай katta bir mukofot bergi kelishini bir yetishib qo'yganiga o'zi hayron bo'lasiz da bu ollohni keltirib qo'ygan bir mukofot emasmi undan tashqari aytmoqchimanki ollohni yo'lida hijrat qilib chiqsanglar olloh sizlarga ajrini beradi ollohni aytgan so'zlari bor agarda hijrat qilib ollohni yo'lida bir qadam bosib yo'lga chiqib yo'lda bir narsa bo'lib bir shahid bo'lsangiz mukofotni olloh o'zi beradi shuni endi men tushun xuddi ashunaqa deb nima qilganmiz olloh bundan boshqa nima mukofot kerak bizga shuncha yil yashadik chiroyli mana hamma bo'lyapti allohga shukur shu endi o'zimizdek qolgan birodarlarimizga aytadigan gapimki iloji bo'lsa hijrat qilib chiqinglar ollohni yo'lini istab agar niyatinglar bo'lsa niyati to'g'ri qilinglar birovlarni gapiga ish hamma yolg'on yaxshi gaplarga mana allohga shukur biz hamma yo'lni o'zimiz ko'rdik men oilalarim bilan bolalarim bilan qizlarim bilan даже nevaralarimni olib chiqqanman bu yo'lga mashalloh allohga shukur hech armon qilmayman men bu yo'lga chiqqanimga olloh uchun jonim berishga tayyorman allohga shukur ana sizlarga aytadigan nimamizki qilgan gunohlarimiz ko'p kufrda yurdik faqat bu yo'l yuvishi mumkin biz qilgan gunohlarimiz Hacı sizlerden iltimasım ki şu yola çıksınlar. Allah yolda birgelaşıp, aküke bo'lib, birodar bo'lib, birgalikda bir hizmetlerini kılıp yürse yaxshi bo'ladi. Muhammad Tohir aka hijrat qila olmay vatanlariga yopishib olgan musulmonlarga so'zlari bor ekan. Endi bu yerda turib meni aytadiganimki, meni yoshimdagi bir odamlarga, birodarlarimizga aytadiganimki, to'g'ri yo'lda tutinglar demoqchiman. islomiy yo'lda nimaiki biz islomiy biz musulmon odammiz biz kofir emasmiz birinchi uchun aytadigan gapimiz biz to'g'ri yurishimiz kerak olloh yo'liga to'g'ri borishimiz kerak aytgan narsalarni qilishimiz kerak bajarishimiz namozlarni farz qilin namozlarni o'qishimiz kerak jihod farz bo'ldimi jihodni qilishimiz kerak sababiki biz uyda o'tirib olib bizni qo'shnimizni olib ketib turmaga tiqib qo'yib yo bo'lmasa mahallamizga kelib urib ketib bunga qarab turib biz islomiy bo'lolmaymiz bu yomon narsa ата энелер бирадарларга айтмакчыманки өз теңкурларың менден катта аталарымга айтмакчыманки өз балаларыңны yo'ldan to'smanglar bularga sizlar sabab bo'lasizlar sababchi bo'lib qolasizlarki oxiratga borganda sizlar bolalar uchun javob berasizlar sababki ollohni yo'lini kelayotgan odamga sizlar to'sib qo'yganlar uchun javob berasizlar u tomonni o'ylanglar hech qanaqa bu yerda mushkulot yo'q kerak bo'lsa mana biz bolalarimiz mana kelishib hammasi mana madrasalarga joylashdi кызларыбыз мына неберелерибиз мадрасага жойлашты бизге мына шароит жайланып беришти мына аллага шүгүр мына биз жерлерде отуруппуз аллага шүгүр мына birodarlarimiz hammasi yaxshi kutishib oldi hammasi бир aka ukalarimiz singillar mana singillarimiz singari hammasi qadrdon bir biri bilan yaxshimiz buni hattoki o'zimizni ham bunchalik darajada bir qarindosh urug'imizdan kutolmaymiz bunaqa mukofot faqat allohni yo'lida yurganlar uchun bo'ladi agar өлгөп калы деп чыксаңар жакшы болот аллахтын жолуга шашылыш керек аллахтын жолуга шашылмаса болмойт себебики сиз бүгүн барсыз эртеге бармыз аллах билет бул жан турган нерсеки шуну бир ойлошубуз керек калланы бир жерге коюп жүрүтүп болмаган адамдардын бемаани гапларига ишенмастан тухматларга ишенмастан туура жол тутуңлар экен мына bizlar uchun chiqarib qo'ydi yo'lni ko'rsatib qo'ydi shunday mana eshittirishlarni mana da'vatlarni tohir yo'ldoshlarni yana mana boshqa nimalarni ko'rsatdi hamma ko'rsatib qo'ydi bo'lakan bu santaj emas biz mana o'zbekcha biz o'rischasiga aytgan santaj deb bo'lmaydi buni ko'zim bilan men ko'rib turibmanki hozir ana shularga aytyapman bu bo'lgan narsalar emas shunday chiroyli bir nimalar bilan yashar ekan yillar bular olloh hammasini ham bu yo'lga bir nima qila olmaydi sizlar ollohdan so'rab yig'lab yig'lab chiqadigan narsalar sizlar hozir hoziga borib hoziga qanday bir borib hoziga qanday bir tayyorgarlik ko'ryapsizlar shunga olloh yetkisi yetkisa yetkizmasa yo'q bu jihod yo'liga ham olloh bir suygan bandalar sizlar harakat qilinglarki qanday bir sizlar hojiga borish uchun qanday bir ollohdan so'rayapsiz shuni singari jihodga bir so'rasanglar olloh bir ajab emas sizlarni ko'ngillarni yumshatib yo'lini ochib qo'ysa шулардан sizlardan iltimosimki илтимасымки qanday кандай болмаган ishonmanglar ишенмеңлер ishonmanglar ишенмеңлер to'g'ri туура жол тутуңлар бола чакайлар менен bola бола чакайлар менен буерлерде окуйган балдарыбызга окуш мадрасалары бар керек болсо доктурлар касаларга доктурлар бар врачлар бар аны жетишет экен аллага шүкүр мен шулардан курсанд болдум аллага шүкүр акамыз yo'lda turib olgan shayton sifat insonlarga uchramagan bo'lishlariga qaramasdan ularga nasihat qilyaptilar endi bu shunday bir odamlar borki ularning tillari shu nayzadan o'tkir bo'ladi-da. gapirganda odamlarni yuragini parchalab tashlaydi bular g'iybatchi tuhmatchilar deyiladi bu tuhmat umuman kechirilmaydigan narsada bu Alloh yo'lida o'zlarini jon berib jonni berayotganlar shahid bo'layotganlar o'zlarini fido qilayotganlar bu Allohni eng suygan bandlar bular o'lik hisoblanmaydi ular tirik hisoblanadi аллах тыйылды шаид боло экенлер бул аллахтын мукафаты ушуларга берген мукафат бул жолго өзү жетиш кыйын ушу бул жолго жетише албай экен адамдардын кыла экен бул немелери да бул ошон үчүн айтам мен колилерден келбесе силер азыйланып жүрмөңүлөр колилерден келмедими аллах силерди сүймөптүки жолго чыга алмайсыңар agar olloh suyganda sizlar bunaqa qilmang bunaqa gaplarni gapirmasdilar alloh shu ukalarimizni hammasini hijratlarini qabul qilsin o'tganlarni mana olloh u yerda o'tganlar ham demaymiz bular ollohni yaniga borganlar bular shahid bo'lganlar ollohni o'zini bilgan mukofotini kutib nimalar наоборот xursand bo'lishimiz kerak olloh shuncha nimalarni u qilyapti hech qachon bu o'tganlarni nimasi niyati yomon gap fitna qilish noto'g'ri bu shahid bo'lganlarni o'zlarini mana фидоя кыле экенин анын тоосуна туура гапирмейлер аллахты жүзүн көрүшүнү насип amin tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchhlaru alamim muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim siyoh bilan qon bilan quvonchlar Navbatni Jundulloh xazinasiga bersak да, Afg'oniston Islomiy amirligi hukm surgan paytda jamoatimizga mehmon bo'lib kelgan Shayx Abu Muqtodning bizga qilgan nasihatlariga quloq tutsak.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 Lekin qaysi biridan boshlashimni bilmayapman. Ha, topdim. His tuyg'ularim undagan narsadan boshlayman. Mana bu nurli yuz egalari faqatgina Allohning dinini va kalimasini oliy qilishlik uchun kelganlar. Va shu maqsadda mollarini, jonlarini bu yo'lda qurbon qilmoqdalar. Аллоh Таала сизлер билан жаннатта бирге кылсын. Бизни жомиямизге кирип, фикр билдирип турадиган бир шайх бор эди. Шу шайх жомиямизге келип, бир күнү шундай деди. Сиз биласизки, араб мамлакатлар hamda o'zini islomiy o'lka degan davlatlarda shariat ham, diniy nizam ham yo'q, dedi-da talabalarga qarab бир keyin жим туруп gaplarni шундан кийин шайх min гапларны башлады эй биродарлар эй балалар qayerdan keldinglar? Ixtiloflar bo'layotgan jamoalardanmi yoki oynayi jahon keng tarqalgan o'lkalardanmi yoki din ham bo'lmagan yerlardanmi keyin yana ozgina jim turib aytdilarki Sizni shu dinga yo'llab qo'ygan Alloh taologa hamdlar aytinglar. Men ham sizlardan qayerdan kelganingizni so'ramoqchiman. 20 yil davomida qayerda edingiz? 15 yo 10 yildan beri qayerda edinglar? إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء albatta alloh taolo o'z kitobida marhamat qilib aytadiki ey muhammad alayhissalom албатта сиз yaxshi ko'rgan odamingizni hidoyat qila olmaysiz va lekin alloh subhanahu va taolo o'zi xohlagan kimsalarni hidoyatlaydi yana alloh taolo aytadiki "Агар Alloh xohlaganda dünyadagi hamma insonlarni o'zi hidoyatlar edi. Albatta islom ne'mati bu buyuk ne'matdir. Mana shu hidoyatni va shu yo'lni davomli qilsin. Siz havas qilinadigan va xursand bo'ladigan ne'matni ustidasiz. Alloh taolo idod, ribot va jihod ne'matlari bilan muvaffaq qilsin. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إذا أردت أن يحبك الله فقاتل في سبيل الله صفا كأنك وإخوانك بنيان مرصوص البتة الله سبحانه وتعالى وزني يولده худди мустахкам бир бинога окшап саф болуп жихад кыладыган кимсаларны яхшы көрөдү. Agarda Alloh taolo seni yaxshi ko'rishini xohlasang, Allohning yo'lida jihad qilgin. Go'yoki seni aka-ukalaring mustahkam bir binoga o'xshash tursin. Mana shu amal sababidan Alloh taolo seni yaxshi ko'radi va o'ziga seni yaqin oladi. Рыжоллар мана шу жерде bo'ladilar. Рыжоллар Идот ва Рыбот yerlarida bo'ladilar. Рыжоллар yengilchiliklarda яшамайды. Рыжоллар катты qiyinchiliklarda яшайдылар. Рыжоллар умматны мас'улиятын көтөрө biladilar. Mana bu холис амаллар bilan bo'ladi. Nafsga bu amallar balki qiyindir. Kechasi qoyim bo'linadi va kunduzi amal qilinadi. Jismoniy va askariy mashqlar, amirni buyruqlari, tur, o'tir, bor, kabi buyruqlarini hammasiga itoat qilish bu rijollarni mas'uliyatidir. Bularni faqatgina rijollar ko'tara oladi. فدين ينتهك تنتهك أحكامه وعلماء Hozirda shariat hukmlari kofirlar tomonidan yakson qilindi. Haqiqiy ulamolar hozirda qamoqlarda o'tiribdilar. Shahidlar o'z makonlariga yetib oldilar. Pot bo'lgan ayollar tajovuzga uchradilar. Ming-minglab yetimlar, bevalar va yer yuzidagi barcha musulmonlarni haq huquqlari toptaldi. Allohim, sendan boshqa күч кубатка эге болгон зот жокдур. Эй мужахидлар, бойниңиздеги катта мас'улиятны оз деп ойламаңдар. Мана шу мас'улиятларга фақатгина итоат кылып туруп берадиган кишилер, рижоллар керек боладыки, кечасы қойым, күндүзү haqiqiy чавандозлар кабы Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва салламны сахобаларига окшош рыжоллор болушу керек шуning үчүн ham биз мусулмонларнын муаммолору хакында гапирганымызда har yerdan jihod qilishlik uchun muhojirlar keladilar. Har yerdan siyosiy ishlarni hal qiluvchi kishilar keladi. Geografiya, kimyo va fizika turidagi turli ilmlarni mutaxassislari keladi. في سبيل الله تعالى ثم في النهاية نقول نحن أشرنا إلى هنا إلى أرض خراسان لماذا؟ Biz mana shu Xuroson yerlariga ishora qilyapmiz. Nima uchun? Bu Xuroson yeridagilar bizni amakilarimizmi yoki ajdodlarimizmi yoki qarindoshlarimizmi? Yo'q. Bizni bir-birimizga bog'lab turgan narsa фақатгина ақидадыр. Бу эң күчлүү богланыштыр. Бу жол бола өз отасыга душманлык кыладыган, ota esa o'z bolasiga dushman bo'ladigan darajaga yetadigan yo'ldir. Bu yo'lda yaxshi ko'rishlik ham, yomon ko'rishlik ham faqat Alloh uchundir. Yaqulu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam في الحديث الذي رواه الإمام أحمد Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agarda qora bayroqni ko'rsanglar, u Xuroson yerlaridan chiqadi. Unga qorning ustida emaglab bo'lsa ham kelinglar. Albatta unda Alloh taoloning Mahdi xalifasi bo'ladi. Biz mana shu narsalar bilan sizni xursand qilamiz. Xush xabar beramiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytayaptilarki, albatta qora bayroq yaqinda Xuroson tog'laridan chiqadi. Mana bu buyuk xursandchilik. Alloh taolodan so'rab qolamizki, mana shu yerda, shu voqiyada Alloh taolo bizni jamlasin. dinni oliy bo'lishligi uchun mana shu narsada sizga hamdard bo'lamiz va sizga xursandchilik xabarlarini beramiz. Yaqinda katta fitnalar keladi. E'tibor beringlar. Albatta mas'uliyat kattadir. Hamma mana shu Xuroson yillariga ishora qiladi. Аллах субханаһу ва таала хохлаган кимсаси билан ва хохлаган вақтида бу динга нусрат беради.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 зиндоларга Улар чеккен ахналанар Сыгмайды ел ухманге ошно бизне жангами Қасас ерді қолмаса Көп ғайрасыз болду икахын Аллах юзге салмаса амир башла бізні жанге Юрек тәфті басынсын Дәртлер сыгмас үшбу тәнге Золымдарға ошонусун айттым айттыңыз тугадымы yana boshqa bittasini aytib bering qaysi yana takbir de takbir allohu akbar <laughs> yana yana bitta nimani ayt yana bitta ayting qur'onmi qur'onni ayt bismillahi rohmanir rohim قل هو الله أحد канака الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ناشدة بيتا ناشدة قanaqa жакшысы азыркыбы жок жок башка бита биз эчтемегени канакы жана бита токтоң хаттомду айтайынбы жоор хаттом кәнфот عن البران الأجنم الأجنم وأنا الهدى من الجهاد هاجدا هاجدا وأنا الكريمة أسدا لنخانها هابا نريد نرتب اللبسة أي بولدم بولدم ها الله أكبر кылат териң чоңуңуз нече биринчи сырнаны айтайын кийин чоңунду сырна сырна سن بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى مهابا يبهي سرنا يا تقوى مهابا يبهي سرنا يا تقوى هل قبول قسكرا سلام چاونداز атың чабандаз минча мандуз минча мандуз ислам оғлони от изин той боскен каби отам армони чапакан тулпони топтондон аллах үчүн мен сарф этайи бары мен жамандоз мен жамандоз отам ууланы от изим той баскан кеби отам ууланы чапакан турпаны топтондоны аллах үчүн мен фарз этайи бары киянман айтай хазратим биттен зор нашида бар кийин дырым дырым шөйт бүгүндү чыгарасыңармы ушул нашиден чыроолуу нашиде дадым жакшы көрөт деген нашиде дадис жакшы көрөт деген дадис каерде шайт бүгүн шөйт болмеген азыр жүрүптү иште неме иштеп алайын бир шуну неме кылайын айт ла илаха иллаллах ла илаха иллаллах астык деген битте зор бар э шуну айттың акыргыча астык деген зор бар битте зор دادا مترجم منا نندغن الجنا قصبت على وقتنا دي وقت الميدانا دادا مترجم منا نندغن الجنا قصبت على وقتنا دي وقت الميدانا Господина Шурбараки дагини Господина Шурбараки дагитини тини Дада мутаргам муна нандаганнанан гуна Господана вахтина дай вахтини майдана Такбир Аллаху Акбар جهان ده кыска сатырларда مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشاره جازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجاره يقف وكبابيل تخرج بالراب جداره ألف الإذلال afg'oniston kunduz viloyati imom sohib ulus voliysida jangal mintaqasida qo'mondonimiz bilol boshchiligida bir guruh mujohidlarimiz tolib mujohidlar bilan birga hamkorlikda afg'on murtad askarlariga qarshi navbatdagi ramazon hujumini muvaffaqiyatli amalga oshirdilar birodarlarimiz shahar ko'chalarida kezib yurgan салыпчыларнын кулбатчаларыны пыстырмага олдулар жаң натыйжасында муртадлардын биттасы мурдор саккизтасы ярадор кылынды гарчи аскарлар бир амаллап кочкан болса да мужохидлар үчүн жиходий хизматларига ярап колар деген максатта болса керек кам болса да көп көрөсүздөр дегенидек атиге битта мотоцикл ташлап кетишкен афгонистон Qunduz viloyati imom sohib ulus valiysida puli mudir mintaqasida bir to'da polislar mujohidlarimiz turgan joyga o'zlaricha shijoat bilan bostirib keldilar to'qnashuv oqibatida chaqirilmagan mehmonlardan 6 tasi o'ldirilgan ana o'sha 6 kishining 4 tasi kattaroq qo'mondonlardan ekan bundan tashqari yana 6 ta polis o'lgudek yaralangach qo'ltig'idan tarvuzi tushgan botirlar orqasiga qarab qaramay qochdilar chunki бейсунакай кийинтирип коюлган ушбу полислер аввало o'zlarini saqlashlari kerak axir bular o'lish uchun kelmagan o'lish uchun ishlayotgani ham yo'q tinchlik uchun ham emas vatan uchun ham emas faqatgina maoshga qiziqib ishga kirgan maosh uchun xizmat qilyapti o'layotganlari ham shu ozgina maoshni deb o'lib qolyapti yana shu qunduz viloyati imom sohib ulus voliysiga endi amerika askarlari bilan birga afg'on murtadlari birgalikda mujohidlarimizni yo'q qilish uchun kelayotganlarida o'ljani kelishini intizorlik bilan kutayotgan harakatimiz mujohidlari pistirma oldilar o'z yog'iga o'zi qovurilishni payqab qolgan askarchalar darhol ortlariga qaytib keta qoldilar afg'onistonning nangarxor viloyatida harakatimiz mujohidlari snayper quroli bilan karzay askarlardan ikkitasini otishgan ulardan biri o'lgan yana biri yaralangan afg'oniston bosqinchi NATO ning slovakiyalik harbiyini o'ldirganlikda ayblangan afg'on askari qandahor viloyatidagi qattiq qo'riqlanuvchi qamoqxonadan qochib qolishga muvaffaq bo'ldi ma'lum bo'lishicha qahramonimizga qamoqxona qorovuli yordam bergan hozirda bu ikkisini topib bo'lmas yerdan qidirilmoqda Afg'oniston. Jalolobodda bir ayol kishi afg'on politsiyasini o'ldirib ketgan. Pokiston. Karachi shahrida mujohidlar Pokistonning Milliy partiyasi a'zolariga hujum qilishdi. Yig'ilib turgan partiya a'zolaridan ikkitasi o'lgan, yettitasi yarador bo'lgan. Eski tomosha yana takrorlandi. Pokiston va Afg'oniston tog'utlari ikki davlat tinchligini muhokama qilishdi bular qog'ozga qo'l qo'yaversa askarlari chegaralarda bir birlari bilan otish otish o'ynayversalar unda qachon tinchlik bo'ladi iroq poytaxt bag'dodning shiyalar yashaydigan karrada bayya sho'rta topchi va zafaraniya tumanlarida 50 ga yaqin shiyalar portlashda o'lib ketishdi iyul oyi boshidan beri iroqda 500 dan ziyod shiyalar o'ldirildi yana Iroq, Basra, Ан-Носирия, Карбало ва Ал-Кут шаһарларында bir qator bir-biridan jozibali portlashlar ro'y berdi. Bu yerda 40 atrofida shiyalar o'ldi. Xitoy poytaxt Pekindagi xalqaro aeroportining 3-terminalida mina portladi. Aytishlaricha, portlashda hech kim jabr ko'rmagan. Minani esa xitoylik Ji Jongson ishga tushirgan. uning nima uchun bunday qilgani noma'lum yana xitoy pekindagi amerika elchixonasida Brak obamaning ramazon tabrigini uyg'ur tilida e'lon qilindi kofirlar musulmonlarni tabriklashi ostida nima yashiringan bo'lsa xitoyning gansu viloyatida kuchli zilzila ro'y berdi hozirgacha o'lganlarning soni 80 dan ortdi bedarak yo'qolganlarning soni ham kam emas yüzlab insonlar qattiq jarohat olganlar. Zilzila yuz bergan hududda aloqa, suv berish va elektr tizimi ishdan chiqqan. Tog'ut Bangladesh sudi muxolifat yetakchisi Jamoati Islomiya xizbining rahbari birodarimiz Ali Ahsan Muhammad mujohidga nisbatan o'lim hukmini o'qidi. Kofirlarga Alloh taoloning o'zi kifoya qilsin. Misrning Sinoy yarim orolida mujohidlar hukumat va radio binolariga hujum qilishib, 17 ta askarini yo'q qilishdilar. Shuningdek, 30 dan ortig'i yarador bo'ldi. Angliya Londonning Tipton mavzisining ko'chalarini birida portlash sodir bo'ldi. Yolg'onchi kofirlarning bildirishicha, portlashda hech kim jabr ko'rmadi. Jinoyat har doimgidek o'sha yerlik musulmonlar gardaniga yuklandi. Murmansk viloyatida ичинде туристлар болгон вертолет күтүлмөгөндө самодан кулап түштү. Натыйжада ikkita Britaniya tarjimoni o'lgan va bir uchuvchi og'ir yarador bo'lgan. Alhamdulillah, oxirgi vaqtlarda Rossiyada bunday qulashlar juda ko'p uchrayapti. O'zbekiston Toshkent viloyatining Qibray tumanidan karimov itlari 6 kishini uydan ushlab olib ketishdi. ularga vahobiylik oqimi a'zolari deb uzoq yil muddatga ozodlikdan mahrum etdilar xabarlarga qaraganda sudlanganlar hatto namoz o'qishni ham bilmas ekanlar va nihoyat qadrli mujohid birodarlar axborimizni ushbu olam shumul xabar bilan yakunlaymiz iroq iroqning poytaxti bag'doddagi mashhur abu Ghraib qamoqxonasi мужохиддар tomonidan ozod qilindi. Shuningdek, bir varakayga Bag'doddagi toch qamoqxonasi ham ozod qilindi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ikkala qamoqxonadan jami 6000 ga yaqin mahbus muddatlari tugamasdan oq yorug'likka chiqdilar. Ular orasida qariyalar, ayollar, yosh bolalardan tashqari 500 dan ortiq mujohidlar ham bo'lgan. Shu bilan bugungi juma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar bilan yanagi juma dasturlarimizda havo to'lqinlari orqali ko'rishguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا على كالسيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهبط أكابابيل تخرق بالرعب جدارا